Labā un kreisā roka Apjaušot vienotību ar citiem, jūs acu mirklī paplašināt savu apziņu. Ja kāds paveic ko labu, sajūtiet, ka jūs esat tas, kas to izdarīja. Arī pārējiem būtu jājūt tas pats, kad kaut ko nozīmīgi paveicat jūs. Ik reizi, kad cilvēks paveic kaut ko ļoti labu, mums jājūt, ka mūsu apzinātā iedvesma un tiecība – veicināja viņa panākumus. Ja mums vienmēr būs šāda kopējas sadarbības attieksme, tad spēsim uzveikt ego. Ego rodas nošķirtības, atsešanātības dēļ. Kā var pastāvēt ego, ja jūtam patiesu iekšēju vienotību? Kur ir manis apziņa, ja brīdī, kad kaut ko paveicu, varat saukt to par savu? Kur ir tevis apziņa, ja tad, kad kaut ko paveicat jūs, var saukt to par savu. Tā ir prom, izgaisusi apusējā vienotības izjūtā. Kad identificējamies ar citiem un jūtam vienotību, sāncensības gars pazūd no mūsu dzīves, tad ego vairs nespēja pastāvēt. Vieglatlētikas laukumā skatītāji var redzēt, kā atlēts ar labo roku ļoti tālu aizgrūž lodi – Visi redzēja, ka viņš grūdi to ar labo roku, bet neviens neteiks, ka viņš izmantoja tikai labo roku un ne kreiso. Kreisā roka negrūda lodi, taču ja šī roka vai kāda cita ķermeņa daļa atteiktos darboties, tad nebūtu ķermeņa koordinācijas. Grūžot lodi ar labo roku ir nepieciešams kreisās rokas atveiziens un ķermeņa līdzsvars – Mazais pirkstiņš ir mana ķermeņa sastāvdaļa, taču par ķermeni kopumā es domāju vairāk nekā par mazo pirkstu. Kad rūpējos par ķermeni, arī mazais pirkstiņš saņem nepieciešamo gādību, jo tas ir vienots ar ķermeni kā veselumu. Tas nēdala savu eksistenci un savu apziņu no pārējā ķermeņa. Ja savainojam pirkstu, no sāpēm cieš viss ķermenis – Kad ķermenis tiek spēcināts un barots, arī mazais pirkstiņš saņem tā spēku. Tas nevar palikt pats par sevi. Ķermenis rūpējas arī par mazo pirkstiņu, jo tie ir nēdalāmi vienoti. Arī cilvēciskā apziņa ir universālās apziņas daļa. Lai ko mēs darām, ēdam, dziedam vai strādājam birojā, mums ir jāatceras par universālo apziņu. Domājot par universālo apziņu, kā par vienotu ķermeni un par mūsu individuālo cilvēcisko apziņu kā mazo pirkstiņu, varam bez grūtībām identificēties ar universālo apziņu. Universālajā apziņā viss pastāvīgi paplašinās un ieaug augstākā un lielākā piepildījuma sniedzošā gaismā. Es saspēlēšos ar katru, tajā dienā, kad saspēlēšos ar tevi. Es savienošos ar katru sirdi tajā dienā, kad kļūšu vienots ar tevi.